світлий слід от колісниці. Ольг озирнув став, не ймучи віри очам. Щойно дядько вимахував мечем, а тепер ні його, ні того русявого велета. Вихопився з січі, підбіг до місця, де вони змагались, там меч зламаний лежить. Шолом закривавлений, на піску темніє, а Олаф січовик зник немов земля його поглинула. Може, річка, бо сліди глибокі до неї плетуться, мітнувсь до човна, а навстріч монь звівся і дивиться незмигно. Ольг завесло вхопився, але самотужки ну ніяк його не зрушить. «Ну, допоможи рабе. гукнув до Моня. А той у відповідь. Не ламай весла даремно, княже, і погляд відводить. Ти що це? насунувся на нього молодий ярл. Меча мого скуштувати хочеш. Не знайти, не порятувати тобі дядька. Ярило обох рідці віддав. На те його воля колісницею промчав. Хто він? Хм, Бог цієї землі. Та я не боюся ні людей, ні богів цієї землі. Гей, варяги, вперед. Ольгу, махаючи мечем, подавсь туди, де кипів бій. Та хоча й бродила ще берегом смерть спалаючим палаючим віхтом, вишукуючи собі жертви, нічі втома розвели суперників. Варяги повернулись до човнів, крепчучи і лаючись, скидали залізні обладунки, хлептали в воду просто з річки, а по селям тихо й безшелесно сховав у собі темний ліс. Уранці Ольги з варягами вирушив їх шукати. Були мовчазні і затяті. Монь витягував шию стежучи за ними, кутав безпалі руки в довгі рукави. Сонце гнало перед воїнами туман. Вони ступали важко, впевнено. І здавалось, що так можуть пройти крізь увесь ліс, звалюючи дерева, розкидаючи каміння, простуючи через болота. Монь глипнув з підлоба на вартових, легенько пошарпав ланцюг, потім сів, скулившись під щоглою повернувся Ольг з дружиною аж під вечір. Всі забрьохані, втомлені. Молодий ярл першим піднявся східцями на човен, сів на лаву для гребців, важким поглядом притис Моня до щогли. Ну, чого не питаєш про них? Ми їх заскочили знацька і вигубили геть усіх. Хм, Твій ярило їм не допоміг. Мо нічого не відповів, тільки облизнув сухі пошерхлі губи. Вночі Ольг торкнув за плече Моня, що, зіщулившись, дрімав, інколи здригаючися всім тілом. Скажи, рабе, завіщо гримав на тебе от той велет, вдарив ногою? зашепотів молодий варяг, уп'явшись міцною рукою йому в плече. Ану, відповідай, чуєш? З несподіваною силою той вивернусь, тільки ланцюг брязнув, зблиснув зубами. Я шкірився. Сказав, що ви згинете на цій землі. Брешеш, собако. Навалився на нього і притис до щоли. Він погрожував тобі, а ти злякався його слів. Та гаразд, слухай, ярле, той велет сказав, що я зрадник і поганець, бо показую вам дорогу. Боги покарають мене. Ольгу відсунувся, ліг, дослухаючись до плеску до хвиль, лопотіння вітрила взгорі. Він не знав, що таке зрадник мабуть, щось принизливе, глумливе. Ну, виходить, монь чинить недобре, порушує закони своєї землі. То навіщо він це робить? Чому не кинеться на мечі воїнів?